تطلب درخواست می کند یضغط فشار می معجون الاسنان خمیر دندان یونظف تمیز می کند ضحکو خندیدند امرأة بريطانية تطلب الطلاق لأن زوجها يضغط على معجون الأسنان من الوسط یا بنت الحلال تعوذي من إبليس واحمد الله أنه ينظف أسنانه فأنا اعرف اشخاصا اذا ضحكوا تظهر سنبوست رمضان بین اسنانهم یه زن انگلیسی درخواست طلاق داده چون شوهرش خمیردندون رو از وسط فشار داده دختر خوب برو شیطون رو لعنت کن و خدا رو شکر کن که مسواک میزنه من افرادی رو میشناسم که اگر لبخند بزنن سمبوسه که ماه رمزون خوردن بین دندونهاشون دیده میشه